Тато Небеси, ние ти благодарим за то, що можем заедно да стоиме като войници, всички тук, браки и сестри, и да го проповедаме Евангелието, да сме на Христова войска. Ние бараме да има победа, раци издигнати за молитва към Тебе, войници, ще успешно да освободуват нови територии, нови царства, нови души, нови градови села. Ние бараме Твоето помазание, ва вече силно да се спущи на Зоки, Господи, да Ти изборуваш директно какви трябва към църква, да бидеме сложни, Господи, искрени пред Тебе, нелицемерни, Господи, зборени, секоја душичка е скапа за Тебе, защото тражиме да ценим секоја душа що ќе дојде, Господи, не да разсудуваме пронапорешността или само праведност да ги гледаме луѓето со Твоите очи. Ти, Исус, умре за секој ден, зато помни да ги достигнем. За слава на Таткото, Сина и Светиот, по името на Исус викаме Амин. Амин. Амин. Божи благослов. Бог е дома цело време. <laughs> И цело време? Е дома. Амин. Преди да почнем проповедта, когато е, ми се дава тази стих, Блажени се главните и жените за правда, защото тия ще се наситят. Гладени сме ние за Господ. Е, гладни сме за Господ. От сме гладни за Господ, за това долагаме то читаме, за то се молим. От вие сме избрани. Избрани сме и сме повикани да кажуваме Божията праведност. Не човешката праведност. Божията праведност. От Авраам беше добил праведност преко вера. Неговата вера се заспета за праведност. Нашата вера у Исус, Господ, се заспетува за праведност. Верата у Исус е правилно всичко трябва да има. Всяко сега да прочитаме от Мате 21 глава. 21 глава Мате. Що мислите за ова? Един човек имаше два сина. А отиде при първият и му рече, сине, оди денес да работиш в моето лозе. Той отговори и рече, не сакам. Но потоа се покая и отиде. Отиде и ке втория. И му рече истото. Той отговори и рече, ке отидам, господаря, но не отиде. Кой от 20 не изпълни таквата воля? Сега видим Лука 18 глава. От 9 стих. А на оние, кои бяха, а на оние, кои бяха уверени за себе дека се правилни, и ги презират другите и ми ја кажа оваа парабола. Два човека влегоа во храм да се помолат. Едниот фарисеи, а другиот царин. Кога застанаа, фарисеот вака се молеше во себе. Боже, ти благодарам што не сум како другите луѓе. Грабливци, несправедливи, прелюбници или како овој царин. Постам два пати во седмицата Давам 10 од се што те стекнам. А цареникот стоеше отдалека. Не смееше дори очите да ги подине към него. Тук се удираше, го гади и велеше. Боже, би ти милостно спрямо мене, грешният. Ви велам, той се отиде дома повече оправдан, отколку овој. защо секој, що сами од себе се возвишил, ще биде понизен. А кой се понизува себе, сами ще биде възвишен. Амин. Тук гледаме образование на огледа е по Божие. Що сака тук Господ да ви каже? Що може да извлечеме полуки? Правата полука е да гледаме да има две връзки на, на луѓето. Има правени, има неправени. Има правени, има грешници. Две връзки. Първото, фарисеи. Значи първата група са фарисеи. Що бият фарисеите? Ако читаме, ще видим дека тие биле посебни избрани луѓе. Фарисеи значи одвоен. Одвоен. Значи одвоен за нещо. Бог ги отвојува, ги публикува и ги става да го покажуват Божия закон. Фарисеите са отвоени за Господ. И они са толкова възпитани в закона, знаят го закона, знаят методата, знаят все, що трябва да се прави. Знаят все, що Господ кажал преко Моисей, негови слуга. Знаят ги десетте Божи заповеди. Знаят, що трябва. Имат теология, Полчувани са. Знаеме, Павел е бил полчуван при Гамалиел. Най-познатият фарисей и вероучител. Исто ги питат и вероучители. Они били отвоени да послужат, за да го получуват народа по Господовия закон. Они били ревностни по закона. За закона били ревностни. Са кали да му служат на Господ. Гляме Павле, Познатият фарисей, пред да се обрати да стане християнин, бил ревностен, прекрасно, ревностен. И аз ги гонам, тия ще се протестуват на закона. Он не е знал за Исус и ги е голил християните, за това, що го следили Исус, а не го следили закона. Били ревностни. Постиле два пъти в седмицата. Постили. Знаеме, послушме. Шано Исаия. Значи со постов ние добиваме по-голяма близина со Господ и, и молитва у Господ и работи што не може за човечкото око, кога гледаме се случат, се случуват за време на пост и молитва. Знаеме за Естира, знаеме за Даниел, знаеме за луѓе што знаеме за Исус. 40 дена постеше. Моисей 41 постеше. Они знаеха силата на поста, фарисеи. Пост. Знаят ли трябва да се дава десеток. Даваме десеток от нам. Даваме десеток от всичко ще стекне. Исус си вики на нали? них. Добре, правите го това. Правите и трябва да се прави. Трябва да даваме десеток. Ама не го забравяйте и онова, и любовта. Оти, без любов, отношено, пример, фарисеите, осудували морал. Но самата молитва фарисея вика, Хвала ти за тоа што не сум како другите. Хвала ти за тоа што не сум како овај грешник. Па што тоа он заслужува да биде избран кај Господ и да биде праведник, а не ние не заслужуваме. Заред не а, спасението благодат? Да, сега е. Оно това трябваше да го доведуват народното, Господ, а не да се пренастигнат и да бидат они избраните. От народ, които ги погледаме и обилно така, они отдават положност. Дълги облеки, мантии, реси, Каци ги. ги. Капи. Стави и го погледнаме и стvarно имаш а, респект. Си викаш, ова е Божи служител. И все ще ти каже, другите го правят. Затоа што дават побожност. Затоа што дават светост у нашите физически очи. Е за да не бе ми ние, кога да църква православна, зарем не ги гледаме тия работа. И ден днеска ги има. Има ги. Гледаме облеки. Гледаме избрани, избрана група на луѓе, што служат. За жал, за жал, денеска, вие нашите, не знаат на кого служат. Не знаат. И сега ако ги погледнем ние, си викаме, овие са помощни, овие са величители. Те са фарисеи и кажуваме с респект. И они се подигнати. И они се хвалат со тоа што го прават. Хвалат се за тоа што не са грешници. И а ние ги гледаме и не знаеме що е у нивите срца. Затоа што ние гледаме со натворешните очи. И не можем да гледаме што е во срцето. Не можеме. Ние гледаме на дворешност. И затоа пишело Евангелие Иван, първа или втора глава. Никой не ги знаеше помислите на човешките сърца, освен човешкия син. И никой не трябваше да го сведочи на Исус, що има е имал човешкото сърце, защото он се знаеше. Господ Исус Христос знаеше се. И знае се. И ден днеска знае се. Он знае сега, що е има и неговото сърце. Он знае сега какво е съкровището в умното сърце. Он знае. Вие може би не знаете. Може би я не знам. Ама Бог знае. Бог знае. И затова Исус подиде. Исус подиде. Едини са фарисеите, ще ги нападна вербално и ще ги уде много остро. Ки речем без любов скоро. Он ги сакаше и ги сака. И сака ги днес. Ама он не Онтеги директно и остроги оповели. То го гледаме е около Матей 23 глава. Неколко опомени ще ви дава. та мати. Тогаш Исус му говореше на народът и на учениците свои, велейки. На Моисеевиот стол седна книжници и фарисеи Затоа, се што ќе ви кажат да пазат, да пазите, пазите и извршувајте. А според делата ви не поскапувајте, зашто тие говорят, но не извршуваат. Врзуваат премија тежки мачни залози и ги клават разпоредите на другите. а самите не сакат като са прст да помрдат. И сите свои дела ги прават, за да ги видат луѓето. Ги прошируваат своите записи, ги продолжуваат ресите на својот облик. Сакаат първо место на гозните и предни места во синагогите и поздрави полиците. Луѓето ти ви вика, попе, попе, брави, брави. А, а, вие, а вие, не можете да се нарекувате раби. Защо е да е вашият учител, Христос? А вие сте сите браки. И никога на земята не викайте го своя татко. Защо еден е, е вашият тат, онай, кое е на небесата. И наставници немате да се нарекувате, защо еден е вашият наставник, Христос. Но най-големият между вас, да ви биде слугата. Защо кой се е въздигнува, ке биде понизен. А кой се понизва, ке биде постигнат. От 23 стих, от 13 стих вика, тежко вам, книжници и парисеи, лицемери, Затоа што го затварате царството велесно пред луѓето, зашто нито вие влегувате, нито ги пуштате да влезат оние кои што сакат да влезат. 23 е стих. Тешко вам книжници и парисеи и лицемери, защо давате десеток от нане, копра и ким, а сте го оставили най-важното во закона. Праведност, праведност, милост и вера. Ова трябваше да го правите, а и оно да не го оставате. 24. Водачи следи, Вие комарите от пациенти, а камилата е пърготулата. 25. Тежко вам книжици и фарисеи лицемери, защото ги чистите в чашата и чинията отвън, додека внатре тия са пълни от гамеш и неправда. След фарисеи, очисти ги чашата и чинията най-напред, най-напред внатре, за да бидат чисти отвън. Тежко вам книжници и фарисеи лицемери, защото личите на воросен и гнобър, що облакот изгледа, изгледа имало, а внатре се пълни с мртовечки коски и всекаква нечистотина. Така и вие, онако им се покажувате на луѓето като правени, а внатре сте пълни с лицемерност и беззаконие. Ово са тежки зборови со што ви Ово са тежки зборови за тоа што он ги знаеше сърцата, он ги знаеше, а, знаеше и мотивите на фарисеите. Знаеше ли гордост пришла настана кај фарисеите, пошто овие са народ отделени луѓе за Господ и имат привилегия да му служат на цяло време се. И таа привилегија искористуват да застанат на врата и да не дават никой да влезе у царството небесно. И затоа Исус наваѓа и со камшик улау храм. Со камшик. Затоа што Бог ги Саха луѓето. И ако не биле поставени, биле поставени да служат за Господ на луѓето. Израелците 12 племиња. Едно време било, било отвоено за да го служи на Господ и да пренесува жртви за целиот народ. Не само за полицеите, не само за нив, туку оно требало да служат на народа, сите гревови на народа, да ги пренесуват пред јагнето на, на, на Господ. А они го забраниле тоа. Они застанале и стават и товари още по-големи товари и лугито не може да носи. Какво може да става товари на някой, що не може да носи? Я, я мисля, по мое мислене, едното сака да го бие тази човек. Ако ти видиш, дека дете не може да носи две вреки цемент, 100 кила, 100 кила сигурно дека няма да го изставяме на гърба тия дете. Ти го убият. Така и ние, да е кабеем пред да поверим Исус. Ние одеме Гледаме ги праведниците. Гледаме какво карат. Я не осудувам нищо. Словото, Словото пишу. Гледаме. Правиме го това нищо всяка да прави. Венчавание платиме. къщерка на децата платиме. Толкова пари, еме ви. Свеки толкова пари тревало посеби, еме ви. Затова, що ние не сме го сняли Господ, ние днес не знаем Господ, че всяко нас. И ние сме ги преминали тези работи заради Господ. И он ни дава това че ние, ако, не, не, ако сме без работа, не може да го поднесеш тази това. И аз знам, един, един човек обре майка му, беше сирома без работа, не гледа майка му да погреба, защото човек го нямаше пари. Свещените лица, вероучителите ще трябва да го почуват народа за Господ. Но имаше човек опали уния сега най-голям дне. Е. Овде за молитва колема на деца. Мала молитва, голема молитва, пари. Овде моника, гледа го свещеников, защото молика сакаше много да дознае за Господ. И го много сака Господ и ден днес. Хвала на Господ и да продължи да го сака. Одеме да го питаме веручител с респект Белопопе. Кажи ми, кажи ми за Господ. Кажи ми, що трябва да правам се 40 дена, дето на поли, обясни ми. Да, да дадам Библия да читам. Какво да читам? Дете, ти точно трябва да го правиш правилно. Не се занесувай много по Библията. Страхотно е, страшна работа Страшно е. Некой ще сака да дознае за Господ и ти да му кажеш, Тебе не се занесува и много. Или па има спорови, ако почнеш да читаш Библията, ќе полавееш. Има и такви финти. Има, ако почнеш да читаш, можеш да ја прочиташ за толку толку, оти ти се случи нешто. Значи тоа се некои човечни топлави што излезе од некој си, а ние идеме да го питаме за Господ. Кажи ни кој е Господ. И фала на Господ. Тия момиче е, сакат да го знаят кой е Господ, Бог ги е прати ангел. Алелуя! И они да знаят. Има човек, ще обясни. Има, и ние трябва да обяснуваме. Не трябва да си го чуваме ово за нас. Ово е, го знаем. Ако го чуваме само за нас, ние сме фарисеи. Ке викаме, хвала ти Господи, аз съм спасен, ама в сега отиде, готов. Е». Комшията е грешник, с окрадение направи кукя, толкова, взема две коли в три купи. Не му кажи от Исус. Нека се отговаря. Ама аз се познавам, аз съм спасен. Не трябва да биде това, браки и сестри, за нас на карти. Но трябва да биде. Ние го познаваме, Господ. Ако май беше фарисео, толкова много, постигнат Гледате, они само сакаа да го, да го судат Исус. Они сакаат само да му најат слабост. Они сакаат да го обвинат, дори Божия син. И щета, голема щета, Избраните луѓе от Господ, поучуваните у законот, поучуваните у пророќствата, не го познава Божия син Дойде меѓу своите, и своите не го примя. Защо? Защо не го примава фарисеите? Защо го осудия? От Йоли го осудия. Он го осудия. И ние го осудия. Он го осудия. Защо? Защо не го прифанава? От делата ми бяха зли. Пишу, судил се с той готова шок. Светлината дойде на свето, ама луѓето не ја припанаа и фарисеи, затоа што нивните дела беа лоши. И се што е правено од темнина, лошите не сакат да го изнесат на светлина. И се што имало срцата, фарисеи, не сакаат да го изнесат на светлина. И сакаат да го обвинат за четникот на живота, да го обвинат Исус и му поснува стапици. И се хване ръка. Они са тия. А он похлускува на Господ. Додека втората група, втората група са грешниците. А Исус вика, аз не дойде за правилните и за здравите. Тук няма да и за болните и за грешниците. И сега читаме тук, нали, цари Николай. Царинко стоеше далеко. Фарисео беше близко, а Царинко беше далеко. Изпитаваше от градите, пишува. И не сакаше да погледне в небото, че беше далеко. И ние бяхме далеко. И човечанството е далеко. И лъгито са далеко от Господ. От Бог и вика, Службата ваша ми изповядате. Ама имате закоравени сърца. Вие сте далеко от мен. Доста ми са от вашите приноси, темняни, жертви. Доста ми. Со самиот греб, Адам и Ева, кога го направија, одеа далеко. Бог ги потеря од Ева. И ние останаме много, много далеко от Господ бебе преградени со еден цит. Бебе преградени со еден цит. И Господ не можеше да ме слуша. Вика, не е прекратка моята рака да ме спаса, нито моето ухо да ме слуша. Но има цит помеѓу мене и вас. Има цит. И аз не можам да ме слушам. Тая цит са нашите гревови. Со самото грешение, ние направиме еден цит огромен, и Бог не можеше да ги слуша. И денеска, и денеска луѓето са далеко. Они мислат, и мислат, и мислат дека служат на Бог. И мислат дека има Буда е Бог. И мислат дека Марија Богородица е застапник. И мислят дека има много застапници, а са далеко от Господ. Далеко са од Господ. Фално, фално. По-рано ние ще го запознаваме. Голема е нашата привилегия да го слушате. Голема привилегия имаме. Подигниране, ударяйки си от граните. Господи, ние сме далеко от Тебе. А не пък да погледнем на кенелото. Нашите очи са пуни с темнина. Вика, светилото на телото е окото. Ако нашето око е заматено темно, нашата душа е темна. Темна грешно. А колкото ни е светло, и нашата душа ни е светло. очистена. И овай со тия темни очи не можеше да гледа нагоре, се овай царино. Не можеш. от дълбоко се не знаеше да каже, грешно. Не се отправя. Не. Колко и емия е принесъл. От имал пари, цариник. Принесла е емия, пари. Посетила е църквата, светеникова. Стало е пари на иконите. Може би икона направил. Златна икона. и се кланя папа да ни собере парите. Що правят другите днес? Купат златни икони, направят си своя църква, стават ги иконите и работниците шури са, одат па от тази църква и бабта шури дава, половината павла дава. Страшна работа. Страшна работа. Какво може, какво може газда конфекционери, да го се съсолят и да отворят църква. Или му кажат, или му наредат. Защо? За да се държи нагло от едината. да се държи нагло от едината. Финтата на дявола е всекогаш нас да не държи от едината. Ама вика, си на човечки дете, и фалам, за то, защото ние сме свет народ, Народ притопиен от Господ, които сме извадени от темнината и сме донесени от чудесната светлина. И за да бием от светлината, нашите дела трябва да бъдат светни, не трябва да бъдат темни. Трябва да го служим на Господ. И ова е гледайки на земята, а човешката денеска, никой не е да погледне небото. От, може би, когато погледнат небото, сират човешки кредове по втор път. Амони гледат до земята, гледат на земските работи, гледат и обала, ядени, пиене, телевизии, капичи, капани, пещи, манастири, манчи, ягнеца на ражен, вино, ракия, пиво, музика, треще, стара заиграва, заигра. Защо? Мислейки дека го слават Господ, па дури си маскираа демони. Маскират се демони. Защо? От ти гледат от земята. От ти гледат земята. А днес, тук на земята, и властта на земята, ние сме му дадели на дявола. И затова ние ни дава да погледаме на небото. Ама това се свестило. Стоя е, и си по погради, защото мислите, Господ, ако си отдавам погради, ако викам, Господе! Ако знае от сърцето да ги искрено издава, Он дойде. Он дойде. И он не можеше да гледа миналото. Не можеше. Ти беше пресвърчен. Пресвърчен. Беше така грешен. И там му вика, си да сгрешил. Нема ни еден правен. Нема ни еден, кой го хвана Господ. Сите ние ми дела пеат сли. Нивните јазици ми отров прскаа. Злоба изреваш от унатре, злоба. На тие манастири, на тия спешни, злоба изреваш од луѓето. Мислите дека е? кога, кога се соберат таму и кога, јас сум бил таму и знам какво е. От църквата крадаш, пиеш, пушиш. Од црквата крадаш потуни жени, Гледаш какво, е- е- се обличава от църквата правиш, от църквата, народници с Бог. Правиш охрана, правиш греб. Мислите да е като Господ Косака? И после ти ще да, давам десеток, Господи, ние даваме десеток, що е за тебе вземи си, що е за нас доле на земята. Човекът беше пресвечен. Знаеше дека е грешник. Господи, прости ми, не съм грешен. И знаете защо? Бог, колко те, дека сме додели до ситуация, нема излъз, за да, за, и не можем да гледаме небото, Бог има една прекрасен план, пратил своя син от небото и дойде на земята. И го погледна фарисея Исус в очи. Погледна го в очи. Не можеш небото. Небото ми не е притяга. Цар, небесен дете, що сакаш да направим с тебе? Що сакаш да направим с тебе? Прости ми мене грешния. От сърце Бог простува. Бог простува. Беше пресен учен. Бог простува. Погледни ми очи. Погледни. Що сакаш? Що сакаш тук да направиш? кога сме пресведочени, наше избор дали ќе се покаеме или не. Кога сме пресведочени и кога мислиме дека цел свет е нас, дека ништо не е спасува, Господ иде, гледа на очи вика, што сакаш да направи с На Петър му вика, сеќавате се? Фъргам гледаш до тази страна. Ама Господе, цела нощ па ме риба нищо не понава. Ни една риба не понава. Ама на Твоя слово тя пърламрежда. Петър е пърламрежда. Влечете ли куп риби, пуна мрежа. Дори му край тогава му Йован я излечал мрежа. Исус си ръка Петър и Петър вика. Господи, бега от мене, аз съм грешен човек. Петър беше пресъдочен. Тук е грешен. Петър не рече, бе, Йова, гледаш што го корива на сега, бе, а? Мене ќе ме слушаш, бе. Јас знам дека да е правам нещо. Него пет рече, прости ми, Господи, аз съм само да е грешен човек. Исаија кога виде Божјата слава, кога виде Господ Исаија, и кога ги виде херовините, и кога виде царот како се допресло, Тежко мене, тежко мене, и аз живея у народ со нечиста уста и јас съм нечист. Пощо ми јас го правам тоа. Имам нечиста уста. Исповеда го гревот. Исповеда, исповеда го гревот. И Бог е верен и правен и одна делува. Со жар Исус, со огин Исус допира и му очистува уста. И сега вика, прати ме, не. Коли нас Господ добре и коли ние се покаяме и речеме, Господе, прости ми, тежко на мене, за моя грех, аз заслужувам смърт. Аз заслужувам смърт, прости ми. Бог да давай, Исус простува и вика, следи ме, следи ме. Наматай, следи ме. Наматай през оче, следи ме. Он и да не свири. Следи Доваѓа когато е младич, избор го направи. Господе, ја правам се. Се што пишува закона правам. Се. Сакам го Господ от цело сърце, Сакам го ближниот, майка ми, татко ми, се. Исус му пострува само едно. Ама пошто знаеш ли сърцето? и ли Исус сърцето и дире до цилија на греот е или на проблема, ще се опита. Който от е пръв. Дали Господ или нещо друго ти е пръв? Вика. Пробвай се. А Раздали на сиромасите и следи. Е, па сега Господи, ти за такава ще работа, ще работа. Вече живот се добива, когато останете се и повелуваме Исус, когато оставим Исус на право место. Да не биде център на се. Исус доваѓа. Што да е рачам сте? Господи Gospod ne očistiš od leprата. Исус очистува. Кой Исус давай? Що да направим с тебе? Да прогледам. Да прогледам. Исус подна наприкал, стави на очите, човек прогледа. И се случило какво? Праведниците от реагират. Праведниците одна викат Сабота. Е». Не се изцелува. Погрешил си кршиш го сакам. И кога го постави прашението, што мислиш ти за овај што ти ги изцели очите? Он вика, знаете ли што? До ден денеска од вас фарисеи, парафразирам нешто. Значи до ден денеска от вас фарисеи, ни еден на никой не го отворил очи. А синот човечки дойде и му ги отвори очите на вас слепец. Защо? Какво може, ако го правите така грешен, какво може грешник да отваря очи? Какво може грешник да изцелува? Ама има някой, ще му гледа той вика. Господе, аз знам дека ти си Божи слуга. От Илбия чуда ще ги правиш, никой не може да ги прави друг, освен ако Бог не е с него. Знаете кой е то? Никозе. Значи има луѓе што гледат като фарисеи. Има шанси и за них. Има шанси и за нас. От една опасност па да не стане правия фарисей. Той е вече с две острица. Дявол не се намира. Дявол е мирен в кафаната. Там сега са него. У кафаната дявол е тотално мирен. Музиката, алкохоло, цигарите, ай, дявол ще има там едно. Дявол е работи тук в цепата, добавя е и напага. И с гордост со завист, со гомора, со покрепа, со зло, ама ние сме светлината и тия дела кои ги ги сервира, треба да бидат излесени на светлина. Да се гледат. Така ќе бидеме праведни. Парализиранио. Другарите го донесува. Исус дойде до простакрено да изцели. Добавя, донесуват го, вика, Греховете се простува простуват, стане Йов. Йова праведниците си викат, кой е обай да простува грехо? Е, па кой е? Е, па кой е? Па кой може да прости грех? Не го е постана пак. Вика, порно, е, вика, с човешко си дойде да просне, грехо и да оздравее. От и по-битно е простуванието на греховете, от изцелението. Ако човек е изцелен, може цялото тело да завърши, а не му се прощени греховете, може комплектно да завърши в пекло. Ако човек е изцелен и ако човек е а, покаян и му са прощени греховете, а е без една еднака, да завърши рая. Така да, голема е работа ще направи Исус на кръста. Дойде човешки никажа, освободили. От гревовете, изцелувайте им днеска, от лепра, нема повече, не може да изцели. Нема болест. Депресия. Пак е депресия. Каква е тази депресия? Нападали ме чувства днес. На Моника викам, чувствувам се мизера. Ама аз не идвам по чувства. Идвам по вера. Чувства ме нападава. Без работа съм сега. Срамно те е. Па какво ти излезеш? Па ти няма ми е работа, па аз съм за никъде, па не ме бива за продавач, па а, минуси, оба она. Дявол порно се бира и ти ни пагаш. И пагаш. И дявол порно се бира и пага човек. не вземи Библия, почни да читаш. Читаме Библията, подига. Чита втора глава, подига. Трета глава, четвърта глава, ти леташ. Летам. Оди Господ е убит, објавували се преку Библијата. Господ е жив. Он не сака ние да бидеме скиснати. Он не сака ние да бидеме депресия. Он не не сака нас такви. Он не сака живи. Оти ние сме избрани да бидеме живи, а не да бидеме мъртви. Да бидеме радостни, а не да бидеме во депресија. Да го славяме Господ. Просто Прослави Бога душо моя. Душо моја слави да го славяме, за точно. Прекрасно е спасението, ще го имаме. То ни е дар от Господ. Не сме го заработили, не сме го заслужили, не сме го купили с оттаяне. Той е да ден така. Господ дойде на кръсто и наше само да поверуваме и да се покаяме. И да знаем дека Он е жив и възкръстат. И ние сме живи и възкръстати. Ние сме живи у Него. Живи ли сме за Него? Живи сме. Живи сме. Силни сме, Господ. Оти он е тук и со нас, тук е от църквата. Он е со неговата църква. Он е со неговата църква. И ако настават и тато, и мама, и дедо, и баба, и било кой, и те ке се омашат отидат, Господ няма да знае. Господ няма става. Няма става. Гарантирам го това. Дойдем на свободната страна. Ние идвали му стали води чубаме. Страх по коси. Иде смъртта. Со косата иде, со косата, смъртта. Па шо ако иде? Шо ми Исус, кой верува в мене и да умре, ще живее. Аз съм възкресението и живота. И после смъртта съм възкреснат, имам живот вечерния. И после тази раздава имам живот вечен, шо? Страх от едината, шо ти биде за нашите деца. Идеята от Господ. Надежда ни е от Господ. Он е минато, Он е сегашност, Он е вдига. Он е вчера, Он е днеска, Он е утре. И къде е утре? Он е верен и достоен. Ако ние не сме верни, Он е верен. И ако ние се отречеме, дай Боже, Он не сме. Он е Господ. И Он е държи нас това. Как? И не да даде нищо да се допре до нас. Нищо. От нашата вера в Него. От цяло Него си. Що може да ни направи човек? Що може? Да гледаме Господ нещо да ни направи. Лошо, ако застане. Ама Бог вика, моите замисли за вас не са замисли за зло, не са замисли за лошо. Они са за мир, за идина, за надеж, за живот вече. Ние сме освободени от страна при Исус. Он това ги е освободи от от страх. От страх от еднина. От страх от изпити. Кого да е пред... на изпит психология? Имам изпит психология. педагожка комичеше. И сега трябва да разбиме. Замислите. Професорката това ни вика, айде да ме отведете на Дорчук, устоле кафара на Добре. Оде види устоле кафаната на Дорчук и професорката вика, взима си жената водкичка и на нас ми вика, ние 20 да имаме коледи. Викам, абе, вие може да вземете, вика, ако сакате. Няма част. Она е част. Е да, първо тук лъвътка пред изпит. Да нямаме трема. Да няма. трема. Да нямаме страх. Имаме страх от изпито. Първо тук лодка, голяма е война. А дава там кирпичи между она част. От тебе първия полага. Там беше скопянка, весна, памта, какво се вика. Първи полагаме, Дава ли ги прашината? А аз беше в едно изпито, цакам пак. Дава ли ги прашината? Гледам ли прашината? Знам ли прашината? Не може да почна. Блокира се. Не може да почна. Алкохол да блокира. Алкохол да блокира. И викам, дай само да ги прочитам насовите на лекциите и ги почна. Мама, мажи разоки. Оща, отговори, стави ми деветка. На обучение. Алкохол не може да ни освободи. Ни от трема, ни от страх, ни от нещо да бидеме леко и нещо там, разбирате. Кул да бидем. Можем само да бидеме нула, не кул. Господ Исус Христос е освободи. Амин. Он, Господе, имам страх от Той от това. Господ е освободи. Ако си учил, да видиш десетка. Ако не си учил, да видиш петка, ще паднеш. Оти Господ сака ние да бидем ученици. трябва да учиме. А не да се учиме цел нищо и имаме ние сме Господа помоли да бил седмица. А Ами колко да добиеш, кога не е случил? Така да. Господ разстродува от страх. Дойдете вика сите кај мене, ще имате тежкотини, страво ви преминя. Јас ќе воспомолам Исус. Кога читаме Библията, навитуваме на стихови, што не потигат, стихови, што не ослободуват, стихови, што ни дават живот вече, стихови, што не ококорат човеки ще зоки, Ще ме подигнат, а не стихови, ще не забият у земја. Ние сме живи за Господа. Не плашите се. Сега, онде си дома оправдан. Кой? Онай, що се понези. Той ще се понези и ще ви кажа своите грела. Той беше възвишен. А он ще се възвиши и ще кажа дека е праведен и дека няма на несната котия. Он беше понижен. Що прави Господ Исус Христос? Господ Исус Христос се понижува до тая мера. От цар, от Господ станува човек, се понизува. Защо? И го взима грело и станува послушен до смърт на кръст. Оде и Господ го възвиши третия ден. Възкресна. И ние после понисаме, ке бидеме възвишени. Овај е се иде оправдан. Онај ке биде осуден. Така и ние сега. Първо си. не е работил. После се покая и отиде да работи. Долай е Господ към мен и ме пресочува. И аз се покаювам. Къде аз мисля нещо? Со солзи, со плакани, покаювам се. Ама пъдна пак. Пак пъдна. Покая се 3-4 дни издържа, ама не беше преоден. Моето сърце не беше преодено. Ама, явно имаше повиком да работи, Като пример си, имаше го аз повиком и Господ ме чекаше на неговата мила. Он не чекаше. Он е толкова тръбелив, милостив, Бавен на гнев, с пълна не ме казни, отпри от така фата. Не ме казни. После това, тя се покаюва и викам, да, Господи, ще работя. Ясно? Първия си. Я можем да видам и втория си. Затова, че Господ, който е ги лечи, он работи на нивата. Аз съм кажал да, ако съм се крштевал, съм кажал да на Господ. Сузамето завето возе што го правиме, ние кажуваме да на Господ, не на свето. Да на Господ, не на свето. И ние го следиме Исус. Ама Той се викаше, ќе работам. Како ќе работам? Ама не оде да работам. Защо? Оти повече го интересира земските работи. От Отколку по побожните. Такава избора е наш. Кой син ќе бидеме ние? Доказани се. Дали ќе бидеме првиот човече, покая се и отиде е от. Или ќе бидеме вториот, сега како оправдани, од нашата правилност се преповедал Исус. И Бог направи да работиме, не да лежеме. И вториот си, кој ќе рече Господ, оди работи, ќе отидам. Ама тя, сега ще прати някой друг, няма да не искам да бъда работа не, ние сме отправени и сме спасени, за да правим добри дела. Така да, Водени от Христос, ние нашите дела трябва да бият добри, светли и да ги доведем другите до Господ. А не да заставим на врата и да не ги даваме до влезно царството небесно. Ние имаме отговорност като църква, сите имаме отговорност. Сите. Защото ние проповедаме за нашите животи. Що проповедаме? Царството небесно да го земското царство да го Така да. избраме го има. Първия си, втория си. За кого е работа? За царството, за земското. Я избирам. Тя избирам за небеското. Така да. Бидем благословени, да бидеме живи за Господ и да работим за Господ. Бидем благословени. Името на Исус. Амин.